คืนนี้เห็นว่าจะมีพิธีอะไร หรือพิธีเราทำเสร็จแล้ว เป็นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะมีพิธีกับอาสักการะหลวงปู่แล้วก็ขอขมาหลวงปู่เนื่องในวันเข้าพรรษาด้วยค่ะ วันนี้จะมีกลุ่มเขาจะมี Q&A ถามตอบค่ะหลวงปู่ do you have uh, anyone have a question about the meditation something? Um, drowsiness during meditation. If i uh, sleepy. Uh, to overcome that? Yes. Uh, uh, เขาง่วงเวลาง่วงตอนเวลาง่วงตอนนั่งสมาธิทำยังไงแก่แก่ง่วงได้มีวิธีอะไรเก็ง่วงก็คือนั่งนานๆแบบคือ sit long l o n ลองทางนะเคยนั่งนานเท่าไหร่อย่างนานที่สุด have to make it as as long as possible เราเคยนั่งนานที่สุด ได้เคยดูเวลาไหมนานเท่าไหร่ how long how long have for for you how long have you uh, being the longest that you can stay awake? Uh, I never, not sure, not sure, kind of in and out lately, in and out, like five minutes awake and then uh, not off. Oh, okay. เพียงเพียงห้านาทีบางครั้งก็ง่วงไปแล้วบางครั้งสิบนาทีก็ <laughs> uh, <laughs> สับโรกไปแล้วให้อธิษฐานจิตใจง่วงก็ให้ช่างว่ามันนั่งไม่ต้องลุกไปไหนไม่ต้องกระดุกกระดิก You have to make a promise, uh, make a vow that uh, even though you drowsy, you don't, you don't have to move. Just be fixed in here. Uh, moving here, that's fine. ครั้งแรก หนึ่งชั่วโมงก่อนไม่ตกระดูกกระดิก first, first one hour first. No, no moving anywhere. Even though you are nodding, that's fine, but, but nothing moved down here. Fixed. ให้มีขันใส่น้ำแข็งเอาผ้าใส่ไว้เวลามันง่วงจริงๆกนเช็ดแต่ทางตัวนี้ไม่กระดุกกระเดกนะตัวนี้ if you have a a container of ice uh, with a towel in there and then ในกระดูกกระเด็กเอาแต่มือมาเช็ดตัวนี้้อยู่เดิมให้ดู ค่อยๆเช็ดหน้าแล้วก็ดูลมไม่ต้องกระดิกแค่ได้ชั่วโมงแล้ว ยังไม่หายง่วงก็สองชั่วโมงสามชั่วโมงหนึ่งคืน have to uh, He said, that no movement down here, okay? you can move up here, you know, wiping your face. And ถ้ามันเจ็บมากๆแล้วมันไม่ง่วง <laughs> one hour if if you still uh, nodding maybe extend it to two hours overcome that painful uh, feeling รู้จักไหมเจ็บแข้งเจ็บขาเนี่ยไปนั่งถึงเจ็บตะข้างไหม have you ever sit long enough to feel the pain? yes, but uh, my legs fall asleep maybe, or just I don't feel it so <laughs> much. Yeah, it doesn't. Not so. เขาว่าเขาเป็นขาเขามึนซาไปแล้วข้างหัวมัน uh, <laughs> <laughs> just just let it go ไม่ตายหรอก no you, u n d e r s t a n d that word, right? ให้ให้หาหน้าไม่สี่เหลี่ยมนะสี่เหลี่ยมเบ็ดฟังกลาง get a get a board of a of a square board ถ้ามันว่างมันจะตกลงนั่นแหละ so so that maybe sitting on the chair or something you know but บัด a าลาช e r o n เอาตัวเล็กๆก่อนนั่งได้ดีๆอยู่กลางๆสูงเท่านี้แหละไม่ตายหรอกตกลงนั่นค่อยๆขึ้นไปนั่งแล้วก็เนี่ยเป็นดังนี้ยิ่งดีเลยเขาอีกขึ้นนั่งค่อยๆขึ้นแล้วก็ไปนั่งอยู่นี่ตั้งหัวไหลตั้ม try try a try the shorter one first not to uh, it's not for play you know you, you meditate seriously that you want to be uh, uh, to get to deliverance to to see uh, Nibbana, to not seen, i g but to reach Nibbana. If you, have, you have to be serious. พระพุทธเจ้ายังไม่เอามรรคผลนิพพานไปด้วยนะ the, the Buddha doesn't take uh, leave everything behind, not taking uh, that Abdhamaka, uh, the, the uh, eight phone pad and, and uh, Debada. He didn't go, he didn't take those along with him. ถ้าคนไหนดู คนนั่นก็เห็น ถ้าคนไหนไม่ดู คนนั่นก็ไม่เห็น ดูอะไร ดูสวรรค์ เห็นสวรรค์ซะก่อนจังไม่พูดหรอกพระนิพาน สวรรค์ในอก นรกก็อยู่ในใจ You have to see heaven, heaven in, in your heart, in your mind. heaven and hell is in, within your heart and your mind. So you have to to see those first before you reach nibbana. พระพุทธเจ้าหาศีลธรรมหกปีจึงได้ตรัสรู้หาศีลหาธรรมมาไม่ใช่หาหนึ่งปี The Buddha has to search for those uh, uh, truth for six years หามาได้แล้วก็มาสอนคน ถ้าคนทำไม่ได้ พระพุทธเจ้า ไม่ได้สอน คนเท่าคนเราต้องทำได้ สิ่งที่ทำไม่ได้ คือยังไม่ทำ the, the Buddha after reaching uh, the reaching Nirvana, then he teach, he taught. Before that, he didn't teach. So uh, all of us should be able to do it. Uh, those that cannot do it because they didn't do it, they didn't pursue it uh, seriously. Right? Uh, เราดูเมื่อกี้นี่ดูอะไรเมื่อกี้นี่สองสามนาที what do you what did you look at uh, during the sitting a moment ago during the หลังจากสวดมนต์แล้วพระเจ้าลูกดูสวรรค์เนออ after you after you sit you you looking your mind is inside here right thinking มีคำหนึ่งว่าทำสมาธิ มีคำหนึ่งว่าทำบุญ one it's the same the same thing, right? We say some for samadhi, but at the same time, it's called uh, making marriage. ทำสมาธิทำบุญดูสวรรค์ความหมายอันเดียวกัน uh, the, the same thing uh, when you meditate you make the marriage or you you see the heaven also trying to see the heaven representa. ไปตีความหมายออกไปหลายอย่างเฉยๆ แต่พูดให้เข้าใจแล้วก็แปลว่า ดูสวรรค์สวรรค์ในอกนรกในใจ ถ้าเราเห็นลมหายใจเข้าออกก็เป็นสวรรค์ sometimes uh, just different different words for the same thing yeah. you call the same thing yeah, with a different words if you can if you can uh, if you can see the inside here, your mind, your heart, then you will be able to uh, detect heaven and hell, you know, or suffering or or uh, uh, happiness. Happiness is in the heart. ถ้าอยากเห็นนรกก็ร่ำรวยสวยงามนั่นตัวนรก หม้อนรกหม้อใหญ่ร่ำรวยสวยงาม the, the suffering is uh, if you if you gain too much uh, uh, too much money or if you have you know attractive figure that that's you are bringing trouble to your to yourself mm. to to self bring the suffering to yourself เข้าใจไหมเห็นเป็นอย่างนั้นไหมร่ำรวยกับสวยงามเป็นนรกไหมเอาธรรมะมาแปลนะไม่ใช่เอาทางโลกมาแปลนะ Do you see that? Do you see the the trouble that money can bring or or beauty can bring? Yes. ร่ำรวยมาแล้วมีคนมายืมเอามายืมแล้วไม่เอามาคืนให้ทะเลาะกันฆ่ากัน When you are rich, somebody will come and borrow your money. But since they, they would think that you are rich enough, they don't have to return anything to you. But then you get mad and end up killing the other person. You know? So that's how money bring the trouble to yourself. สวยงามก็เหมือนกันแต่งงานแล้วผู้หญิงไปพูดกับผู้ชายก็ไม่ได้ผู้ชายไปพูดกับผู้หญิงก็ไม่ได้หึงกันหวงกัน ทะเลาะกัน The same the same with beauty beauty uh, whether it's on the female side or male side uh, there's a jealousy from your partner right mm, and then end up well, destroy life sometimes or, or split up the family นั่นแหละให้ดูบุญเยอะๆที่จะรู้ นะให้ทำบุญเยอะๆจะเกิดปัญญาให้ทำสมาธิเยอะๆจะเกิดปัญญา ความรอบรู้นรกสวรรค์นิพพาน คือตัวปัญญา have, to do a lot more of uh, meditation and analyzing at the same time you know uh, see do it more often uh, then you would you would realize the uh, heaven and hell ยิงโยน own h e ไม่ได้ท่องตำรามากหรอกไปท่องตำราดูที่ลมดูลมให้เยอะๆนี่ตัวนี้ ปัญญาอยู่ที่ลม ถ้าจิตเห็นลมก็เป็นสมาธิ ถ้าเป็นสมาธิมีความรอบรู้ก็คือปัญญาสุขทุกข์ดูที่ปัญญาจะรู้สุขคืออะไรทุกข์คืออะไรหรือสวรรค์คืออะไรนรกคืออะไรดูที่ปัญญา ความรอบรู้ ในกองสังขารเรียกว่าปัญญา The wisdom coming from anchor your mind to the breath, you know, in and out, know it all the time, and eventually the mind would uh, gain that wisdom uh, by itself. Uh, but as, as he said, the hard part is to keep your mind with the breath. but, but the wisdom will be developed, will come. Don't have to, you know, read a whole lot, uh, just enough to gain something the way I practice. But practice and practice, practice, but perfect. Okay? ส่วนมากคนไปวัดคำพูดบอกว่าไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญ ส่วนมาก มีแต่ไปทำบาปไม่ไปทำบุญไม่มี many people go to the temple uh, to gain m e r i t but they, they end up uh, gaining uh, uh, what, what's the opposite of d i s m e r i t ถ้าไปทำบุญก็ไปกราบงามๆแล้วก็ไปนั่งดูลมเข้าลมออก If you want to gain merit, you go to the temple, bow down properly, gracefully, and then sit on meditation. Uh, keep your mind within your breath. Mm, that's the uh, that's the food for the thought. Uh, many people think that making merit is uh, bringing food and offer to the and offer to the monk. You have you have to know how to uh, to do the giving even though giving can gain you merit too but you have to know the proper way ของได้มาด้วยความบริสุทธิ์นั่นของถูกต้องตามหลักธรรมวินัยได้บุญไม่ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยอย่างที่ข้านิยมที่บุ่นวายกันทุกวันนี่เอาจะถูกปัจจัยหรือทางโลกเพราะว่าเอาเงินถวายพระ พระก็เลยเกิดความโลภของผิดพระวินัยเอาไปถวายพระยังไงพระพุทธเจ้าไม่ให้พระถือพระจับพระใช้ พระก็บอกว่าพระมีความจำเป็น โยมก็ใช่ พระก็ใช่เป็น ก็เถียงกันอย่างนั้นแหละไม่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ถ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าไม่มีปัญหาพระเจ้าไม่เห็นมีนั่งรถนั่งลาไปเผยแผ่พระศาสนา ได้บริษัทบริวารได้มีพระที่สูงสงแล้ว ให้แยกย้ายไปช่วย พระพุทธเจ้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามชมพูทวีปไปไหนต่อที่ไหนบ้างแถวเอเชียมีแต่เดินทั้งนั้นปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็ยังเดินจากประเทศไทยเดินไปถึงประเทศอินเดียจะมีอยู่ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ต้องไปใช้รถใช้นั่งล่อนั่งเกียนนั่งใครเหมือนข้าจะยมพระทุกวันนี้นะต้องใช้รถมีพานะค่าใช้จ่ายอย่างนู้นอย่างนี้ไปไปเจอจุ้งเห็นไหมล่ะ to gain the merit proper, properly, stay away from giving uh, money directly to the monk. You can, you can donate to the uh, temple for, for building the temple, but not directly to the monk. Uh, during the during the Buddha time, uh, there was no money exchange. Uh, That's the proper way of uh, spreading Buddhism. เข้าใจ and understand a little bit. แก้ง่วงอีกหนึ่งเข้าป่าคนเดียว ไม่ต้องมีที่มุ่งที่กำบังมีกดคันเดียว เข้าป่าคนเดียว กลางกดในป่าลึกๆที่มีช้างมีเสือเยอะๆไม่ง่วง to keep to keep awake h a v e to go into the thick jungle where there's a uh, dangerous animal that way your mind will be alert แต่ควรกันไงเราอธิษฐานจิตใจวันนี้เรามาหาสิ่งธรรมถ้าหากว่า ง่วงเหงาหานอนขอให้เทวดามาหักคอ have, have to make a ขอให้ผีในป่ามาหักคอ have to make a vow or promise yourself uh, you're asking uh, uh, asking uh, super uh, angels or super abnormal power to you know do your harm if if you don't stay awake. Can you do that? ทำเป็นคนเดียวนะ You have to go by yourself. นั่นแหะตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนไม่ตายง่ายๆหรอกเคยทำมาแล้วเคยไปมาแล้วถ้าไม่เคยไป ไม่เคยทำไม่พูดถูกฟังหรอกเดี๋ยวจะหาว่าหลวงตาโกหกละ That way means yourself You, are depending on yourself. You, you can help yourself in that way. You know. Mm. ก็เลย It's it. บางพรรษาไม่ต้องให้มันนอนเลย When he when he was practicing, he had trouble staying awake too. So to punish himself, one one watcha, he didn't he didn't uh, take a nap never just stay awake ไปดืนหลับอยู่ทางจงกรมก็พอแล้วคนจริงต้อง just just take a nap during the walking meditation ความต้องการของสังขารมันมีนิดหน่อยนะ ส่วนมากมันคนนอนแบบกิเลสมากกว่ากับธาตุสังขารต้องการ ของพระพุทธเจ้าให้นอนวันหนึ่งไม่ให้เกินสี่ชั่วโมง นอกจากนั้นมีแต่ดูลมเข้าออกวันหนึ่งมีกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง นอน นอกนั่นแล้ว ไม่นอน ดูแต่ลมอย่างเดียวเดินดูนั่งดู มันจะไปไหนกิเลสแต the t พุ Buddha recommend to uh, take only four hours of sleep. The rest just be aware of your breath. Uh, if you take more than that, then it's uh, defilement. ถ้าพูดว่ายากก็ยากมรรคผลนิพพานเลยตาย you, if you consider it as uh, difficult uh, yes it is difficult you have to go beyond beyond death itself you know really put your put your life ราจะเข้าใจไหมคำว่าเลยตายอ่ะทิ้งตายไม่ต้องห่วงตาย just just give up give up for your practice you, you dedicate your life for the practice that's that's what he said you you are not afraid of death itself มีใครฟังใจอีก หมดคำถามหรือยัง ถามดีกว่าเทศ เทศไปเทศไปเราไม่ได้ถามหรอก ไม่หายความใจถามดีกว่า นี่ในความรู้เยอะเพื่อนเพื่อนก็ได้ยินด้วย การถามธรรมะ เป็นมงคลธรรมะฉากัดฉาศึกษาเรื่องธรรมะ ไม่ใช่เฉพาะเราคล่องใจ คนอื่นได้ยินด้วย พระหุสัจจันจะสิปัญจักเป็นผู้ได้ฟัง ข้อศีลข้อธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้า มาพูดถูกฟังหลวงปู่หลวงพ่อบาอาจารย์พาทำบางทีเดินไปทุดง เกือบไปชนล่อชนเกียนนั่นเพราะความสังรวม เดินในป่าไปเจอเกียนตึมตั้มตึมตั้มมาทึบพูดประวัติของดานเลยคือเราออกพรรษาเราไป ไม่ใช่เราได้ศีลได้ทำมาก็ แห้งลงโค้งอยู่นี่เขาป้าเขาลงผุด สมัยก่อนท่านไม่รับกระถินอะไรอบอกคนสาไล่พระเข้าป่าแต่ไปหลายคนไปคนเดียว ห้ามก่อสร้าง ห้ามติดต่อบุคคล ห้ามไปสร้างโน่นสร้างนี่มันเป็นภาระของใจไม่ไปเร่งทำสมาธิอย่างเดียว ทำตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจนพระเจ้านั่นพุทธเจ้าเด้ตัวรู้หกปีไม่ใช่ว่าปีหนึ่งสองปีนะเห็นไหม เวลาจะได้ตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าสัจจะคำเดียวทั้งนั้นถ้าไม่ได้ตัดรูปวันนี้ไม่หนีไปไหน ไม่ลุกจากที่นั่งสู้รบกับกิเลสนั่นตั้งแต่หัวค่ำค่อนคืนจึงได้ตัดรูป ใครบอกพระพุทธเจ้าว่าได้ตรัสรู้ปัจจตังรู้จำเพาะตนธรรมะที่ได้ตรัสรู้ไม่เหมือนที่ผ่านๆมา อัศจรรย์ยิ่งกว่าทุกขั้งหายคล้องใจ แต่ก่อนๆไม่หายคล้องใจยังคล้อง นู่นคล้องนี่ยังมีปัญหาคล้องใจที่ข้างนี้ไม่มีคล้องใจ รู้ไปหมด แจ้งโลกรู้ไปหมด โลกวิทูรู้แก้งโลก กิดมาเราก็มาสอนสัตว์โลก แต่ก็ลำพึงลำพันว่าทำที่เราตถาคตในตัสรูยากที่สามัญชน คนธรรมดาจะทำได้ เห็นไหมไม่ใช่คนธรรมดานะต้องคนกล้าหาญต้องคนเสียสละ ต้องคน ไม่ห่วงทางโลก ไม่ห่วงร่ำรวย ไม่ห่วงสวยงาม ตัดสองอย่างนี้ทิ้งไปแต่ก่อนแล้วค่อยๆจะเบาไปเบาไปแต่ถึง ละเอียดก็ไปละเอียดก็ไปค่อยๆตัดไปหมด ตัดรัก ตัดโลภตัดโกรธตัดหลง ตัดห่วงตัดใจ ตัดอะไรตัดอะไรออกจากหัวใจ ขาดหรือไม่ขาดใครจะไปรู้ด้วยอ่านเห็นไหมล่ะใครไปรู้กับพระพุทธเจ้า ไม่มีใครรู้ตัดจัดตังรู้จำเพาะตนนะคำพระเจ้าบอกพระพิสุสงฆ์ปัจจตังรู้จำเพาะตนอย่าไปพูดให้ใครรู้ เขาไม่ได้ ลูกไม่ได้ดูไม่ได้ลูกไม่ได้เห็นก็เขาก็ไม่เชื่อ นะมีแต่เสียกันในเรื่องของโลกนะเพราะฉะนั้นรู้เองรู้เอง เห็นเองรู้เองเห็นเองรู้เองรู้เองเห็นเอง เหมือนคนมาที่นี่ คนไหนมาก็รู้ว่าเป็นอย่างนี้ คนเคยไปสวรรค์นิพพานก็นะบอกคนอื่นก็ไม่ได้ เพราะคนอื่นเขาไม่ดูเขาจะรู้ได้ยังไงนะบอกไม่ดูก็ไม่ดู ไปดูก็บอกเข้าสมาธิก็ง่วง แล้วก็ขี้เกียจนะฮะ แล้วก็หาวิธีเป็น่าเขาเข้าป่านั่นต้องเป็นต้องตายหรือนั่ง ถ้าเข้าป่าไม่ได้ก็นั่งเอาเคยนั่งมาแล้วสองคืนสามคืนไม่ตายง่ายๆหรอกนะคนเรากลัวตาย เดี๋ยวเหมือนแข้งเจ็บขา เดี๋ยวขาจะเป็นอย่างนู้นเดี๋ยวขาจะเป็นอย่างนี้เจเลตขามันไม่ไม่รู้เป็นนู่นเป็นนี่หรอก กิเลสอยู่ในนี้มายึดถือว่าตัวกูตัวกู เก็บนู่น เก็บนี่ เก็บอะไรเวลาไม่มีใจมันเก็บไปด้วยหีบคนน่ะ คนของเขาหีบอ่ะเขาไปถมกบดินไม่มีใจ อ่ะ เป็นไงล่ะเก็บไหมน่ะตัวไปยึดถือมันอยู่ที่หัวใจ ตัวกู ตัวกูธรรมชาติสังขารร่างกายเกิด แล้วแก่เจ็บตาย ไม่ใช่ของเราเอาสบาย the, to, to stay awake or, or uh, is to overcome your, your pain and suffering. But by understanding this body is full of suffering in itself, so you have to overcome it, even though it ache. Well, the, the body ache, but it's going to solve the problem itself if you commit yourself to, into it, okay, if you you say and sit for 45 minutes without moving, yes, it ache. Just know that it ache. Uh, the Buddha spent six years to uh, to you know gain the knowledge. Uh, the knowledge has to be uh, known by that person himself. Uh, somebody cannot tell you what that pain is like, right? You would have to be the judge, uh, but but pain from within don't really kill yourself, you know. Just sitting, many people can sit, and so try to overcome that. Practice and practice, okay extend that, the painful or, or not to not, not wanting to go to, to make it go away just just feel the pain <laughs> most of the time we want the pain to go away so just just know that know, know your breath if you keep your mind with your breath all the time, then the pain will go away. You know. Practice, practice, okay? Mm-hmm. If, if you want to go the opposite of the pain, it's, it's really defilement. You want, you want, you want, you want. So overcome, overcome that defilement. คนคือจะถามแล้วขอคำถามหลวงปู่ค่ะ ถามว่าวิธีก้าวข้ามเวทนาค่ะจะทำยังไงดีคะเวลาเกิดเวทนาขึ้นมา ระหว่างที่ปฏิบัตินั่งค่ะนั่งก็บอกแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ต้องกระดูกกระดิกก็ดูมันอยู่นั่นแหละสู้ ไม่หยุดก็ไม่เจ็บไม่หยุดแล้วก็นั่งไม่หยุด ลองดูจะสู้ได้ยมแพ้มาหลายรอบแล้วนเห็นไหมเราไม่เสียไม่กล้าเสียสัจจะแพ้อยู่นั่นนี่แต่แพ้ก็แพ้อยู่เรื่อยมีมีเทคนิคอะไรรู้างไหมคะก็ต้องสู้ด้วยสัจจะเวทนาไม่หยุดเราก็ไม่หยุด เราก็นั่งอยู่นั่นแหละเป็นก็เป็น ตายก็ตายนี่ ันจะบอกได้ยังไงว่ามันหยุดมันก็หยุดได้ถ้าเราสู้ได้มันก็หยุดได้มันเจ็บเป็นก็หยุดเป็นหายทีเถียงคนเรานั่งอยู่ในท้องแม่แปดเดือนไม่เห็น มันลากเจ็บนู่นเจ็บนี่ได้กระดูกกระเดกไหมไม่ใช่นั่งคดอยู่นั่นจีเดือนนี่มานั่งนิดหนอยก็ว่าไปแล้วถ้าละเอียดก็ไปจริงๆมันไปสนใจเรื่องเจ็บเรื่องปวด ตัวสมาธิไปบังคับ มันไม่เจ็บหรอกมีแต่กิเลสไปว่ากายมันรู้จักเจ็บอะไหนเป็น ตัวตัวไปยึดถือตัวกูตัวกูตัวนี้เจ็บนู่นเจ็บนี่ถ้ามันปล่อยจริงๆเรามันก็วางเลยถ้าเราได้ใช้ชนะเหมือนนักกีฬา นี่ก็นักรบเหมือนกัน นักรบต้องสู้ มันไม่ตายง่ายๆหรอกมันก็ไปว่า อย่างนั้นตะกี้เลสเนี่ยตาย นั่นฆ่าไม่บาปคือฆ่ากิเลสนี่เรามีแต่หวงกิเลสผู้ว่าที่มันว่าเราเก็บ มันไม่ได้เก็บด้วยนะ ผู้ที่เก็บไม่ได้ว่าแข้งขาไม่ได้ว่า ผู้ว่าไม่ได้เก็บ ดีคนมหมายออกไหมผู้ที่ว่ามันไม่ได้เก็บด้วย ว่าขาเก็บขาเก็บนะมันไม่ได้เก็บด้วยมันไปว่าเฉยๆดีปากปากใจ เวลาไม่มีใจเจ็บตรงไหนล่ะไ่เหีบเผาลงไปสิเฮ้ยไปยึดตั้งแต่ตัวกูตัวกูแข้งกูขากูจะนั่นไม่ฝึกไว้หัดไม่ฝึกไว้หัดได้อย่างไนั่งขัดสมาธิมันมีสองอย่างขัดสมาธิเพชรนะ ทีแรกว่านั่งยากนะ ถ้าสู้เข้าจริงๆแบบมันพังออกง่าย มันดีดออกยาก ถ้านั่งแบบ นี่มันบางทีเจ็บบากๆก็ดีดออกก็มี แต่โดยขัดสมาธิไม่ดีดออกแต่ตอนแรกมันเจ็บมากแล้วก็เก็บง่ายแล้วก็เก็บง่ายด้วย ใช่ค่ะ แต่ไม่ต้องทนเข้าไปจริงๆแล้วโอ้นิ่งไปนิ่งเข้าไปพรุ่งนี้เก้าโมงมาทำพิธีทำให้พระราชินี ไม่รู้พระราชินีไหมล่ะ วันแม่มีที่บ้านค่ะ หนึ่งหน่วยวันแม่ บอกเพื่บอกเพื่อนๆใครจะมาก็มาแล้ว ปกติถ้าคนไทยอยู่ที่ไหนก็ชอบทำกันนะ นี่จะทำกันหรือเปล่าหรือยู่คนไทยก็ให้ทำให้ยกทำมาไว้อยู่รวบรวมจะตูปัจจัยในวันแม่ ส่งให้บุญนิธิของพระราชินีทุกปีหลวงพ่อก็อยู่ที่เมืองไทยก็พา ส่งให้ส่งให้พาทำอยู่ทำคุณบอกทำคุณจะไปทำวันที่สิบแปดพวกสาธารณะก็ทำปลูกต้นไม้ให้พระราชินีจตุปเตก็รวมบ้างนอกไปค่านิยมไม่ใช่เป็นจุดทูบจุดเทียนทิ้งเอาค่าทูบค่าเทียนจุดให้และลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรีพระราชินีก็ดี ทางโลกเขานิยมมาจุดทูบจุดเทียนให้เอาองค์ท่านแต่พวกเราเอาค่าทูบค่าเทียนมาส่งเป็นจตุปเตก็มูลนิธิถ้าคิดดูถ้า เราจะตุปัจจัยค่าทุกข์พระเตียงให้ พระองค์ให้พระองค์ท่าน ปีหนึ่งไม่ใช่ได้น้อยล้านนะมากกว่านั้นค่ะไม่ใช่ได้น้อยนะแต่ละปีแต่ละปีเผาถูกเผาเตียนติ่งมีแต่ล้านค่าด้วยคิดถึงพระองค์ท่าน คิดถึงพระองค์ท่านเอาแจกเราไม่ทุกเทียนเห็นไหมละวัน มีเศรษฐีกับลุงปีทำไมไม่แจกเป็นตุวปัจจัยข้อมูลนิธิให้พระองค์ท่าน พระองค์ท่านสนุกทานให้คนยากคนจนคือคนพิการอะไร นั่นไม่มีกทำฝนเตรียม เอาดอก ไม้ทุกเทียนไปซื้อฝนเครื่องมาทำฝนเรียมมันจะซื้อเขาได้ไหมล่ะฝนเตรียมในหลวงกว่า พระองค์คือเอาจะถูกปัจจัยมาจากไหนถ้าประชาชนประสงค์ก่นไม่เอาสบายพระองค์ท่านเห็นว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะไปสั่งพิมพ์เอาพิมพ์เอามก็ใช่ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้นะไปจากพระสงฆ์น่กนเหมือนกันนั่นแหละถ้าลึกถึงพระองค์ท่าน ให้อยู่ทุกปีทุกปีไปละแสนไม่ขาดหรอกขึ้นไปขึ้นไปบางปีให้ได้เป็นล้านมันคงในหลวงก็ดีหลวงพ่อขอถามนิดนึงนะคะทุกทุกปีไม่เคยเจ็บที่ตรงข้างหลังเนี่ยค่ะเวลานั่งสมาธิก็จะเจ็บตามปกติเหมือนทุกคน แต่ปีนี้เปลี่ยนที่อะค่ะ ทำไมไม่มาบำรุงแต่ถ้าไม่นั่งก็ไม่เจ็บอะ เฉพาะที่ตรงข้างหลัง ก็สังขารมันกายไม่เที่ยง เกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้วจะไปฝืนความจริงได้ยังไง สังขารไม่ใช่ของเราเป็นของคุณพ่อคุณแม่เกิดแล้วแก่ เจ็บ ตาย แต่ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเคยดูไหมล่ะ ให้อาหารใจกับให้อาหารกาย อะไรให้มากกว่ากันถ้าเอามารวมกันขันนี่อาหารกาย ขันนี่อาหารใจ อะไรเต็มก่อนกัน ของแต่งกาย อันนี้ของแต่งใจ ของแต่งใจ มีแต่ลมอย่างเดียว ไม่เห็นมีอะไร ของแต่งกาย เข้าน้ำโภชนาอาหาร เครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องประดับประดาเสื้อผ้าไม่รู้กี่อย่าง แต่งเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ ก็เก็บก็ตายเราไปหาหมอ ไปหาหมอยังอยู่ก็ตายเหมือนเดิม หายเราก็จะตายเหมือนเดิมย่ำลงไปที่ดากิเลสว่า พูดหลวงปู่ดุ ดุมันก็ดุให้กิเลสจะไปยกจอปอปั้นยังไงแล้วพูดจะเยาะแยๆไม่ถึงใจนะหลวงปู่ฟากมันลงไปสิหาหลวงปู่หลวงปู่ ถ้ารู้สึกตอนเข็งแรงอยู่ ไปมาหนึ่งยุ่ใส่หนึ่งโรงพยาบาลหลวงปู่ หมอเอามาถอดน้ำเกลือออกลูกไปเลย ถ้าไม่ ียจริงๆ เอาหลวงปู่ไปไม่ได้นะเรื่องสุดท้ายนี่ก็ท่านที่เกียจก็เลยไม่พูดไปกี่ปีแล้วหลวงปู่นะไม่ใช่ปีหนึ่งสองปีนะพูดหลวงปู่คำดีเกิดแปดปีแล้วคุณวัดเลยหลงกิดกี่ปีหลวงปู่ชา กี่ปีไม่พูดท่านที่เกียจพูดกับพลบอกเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อแต่ปล่อยเอาต้องจะไปใส่ต่อจะวางเงินตัว เพราะฉะนั้นที่หลวงปู่ป่วยหลวงปู่ไม่ค่อยไปนะโรงพยาบาลแจ่มเขาก็ว่าหลวงปู่ไม่ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์แต่มันั้นอ่งนี้หาว่าประมาทเราไม่ปาทเขาลบยิ่งไปเราหลวงปู่เห็นไหมล่ะถ้านอนดีๆ เข้าสมาธิหลวงปู่ไปดึงขวดนุ่นคนนี้คนนั้นมาคนนี้มาหลวงพ่ออินมาหลวงปู่อินมาอย่างซอดดีไอ้พุทธซอดไปทำให้ออก ท่านออกจากสมาธิ ผิดตรงไหนคิดดู ทั้งพุทธการไก่ขัน หัวแตกเกียดเสียงเป็นกรรมไหม พระสงฆ์เข้าสมาธินิโรธสมาบัติอยู่ ไก่ป่าขันแท่นั้น อันนี้ครูบาอาจารย์เข้าสมาธิเราจะไปกวนบรรรากาศเฉยๆก็พอจะไปหลวงปู่มแห้งวะหลวงปู่ขย่าให้ท่านลืมตาดู จะให้เพื่อนว่าน้ำผุนอ่ะ ไม่รู้จักใครจะว่าก็ช่างแหละ ไม่ต้องกวนครูบาอาจารย์เป็นบาปเป็นกรรมเนาะเคารพอยู่ข้างนอกจงจงเข่าหัวแท้หมอบหมอบเข่าหัวเท่างาย่างเข้าใจไหมภาษาอีสานหมอบหมอบเข่าหัวเท่างาย่างย่างจงจงหัวแทบจีดินแปลด้ค่ะหวงตาคะแปลค่ะแปลด้ค่ะ you bow ย o you climb, uh, uh you crawl, you crawl, but uh, crawling to the to to the one that you respect, uh, to the monk that you respect, then you would gain more. Uh, you know, as high as uh, uh, as the sky itself. But if you go to see the monk, uh, trying to impress him or uh, you know, waking him up or making like, like a monk that an accomplished monk that is uh, uh, is in the hospital or something. You go and wake him up, trying to get his attention. That is that is you walk uh, up to him high, right, sky high, but you end up doing bad thing for yourself. You gain you gain this merit you know, getting married by, by going to visit him and wake him up. You know, uh, he's in meditation. So when, when the monk is uh, in meditation, try not to disturb He's uh, try, to, try not to get him out of his meditation by, by going in quietly pay respect, then then get out. Okay. กูบานเจ็บพ่อแม่กูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นิ่งๆก็มอบมอบมอบมอบมอบเขาไปมอบมอบเขาเมื่อเท่างางงามบัดใจหุ่นได้บัดเขาไปใกล้แล้วกันปูเป็นทั้งใดปูเป็นทั้งใดสบายดีบ่จิตใจไปกวนเพินมอบมอบเขากายมอบเขาเยอะแต่ว่าจิตใจ สูงไปคบไปบวนเพิ่นนางจงจงหัวแทบติดดินนางจงจงกับมาบอกกาเห็นกาทำใจอ่อนนอมผมยังผู้บาจารย์เขาสมาธิหนอยไปไปกวนเพิ่นยางยงยงหัวแทบจีดินหมอบหมอบเขาหัวเท่าไงนะหมอบไปก็ ไปฟอบวันหรือตาทางโลกหมอบไป ก็ไปยิ่งนกป้อม มาไปขาเขาความหมายลึกซึ้งความหมายภาษาไทยาทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระถวายพระพรถวายใช้ยมงคลคาถาให้พระนี้ แล้วก็ คุณญาติโยมจากสำคัลมาคารวะหลวงพ่ออะไรก็ทำได้ ค่ะเราให้เพราะว่าทำให้สินให้พรทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นตบาทมาขบฉันก็ไปปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกไหวก็เลิกกันเลยมาสวดมนต์ตอนคู่คนมาพร้อมๆกันนั่นแหละสวดมนต์สวดอะไรไอ้ จปมงคลคาถาสวดถวายพระพรอหง่ายเวลากินนี่ก็มนี้ตรงดูมาด้วยตรงนี้ถ้าไม่มีรูปอยู่ตรงนี้ โอ้ถ้าไทยบางงานเขาทำใหญ่โตทำเป็นกิจทำใหญ่โตไปอาจไปโยมทำสัมมาคารวะสวดใจยมงคลคาถา พระเจ้าประสูงมา คุณพ่อคุณแม่มมาคารวะให้แนะนำคาสอนทุกคน มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในตัวสังการร่างกายของเรามีของคุณพ่อคุณแม่หมด ต้องพยายามสร้างคุณงามความดี รักษาคุณพ่อคุณแม่ทำคุณงามคุณแม่ไม่ใช่เฉพาะแม่พระก็คือในหลวงแม่ให้กำเนิดก็คือ ผู้ให้กำเนิดของเรา นั่นแพร่แม่ ตัวของแผ่นดิน ดูแลสุขทุกข์ ประสกในกรต่างๆนานา ก็นะเราก็ระลึกลึกคนระลึกนึกถึงจนนั้นย้อนเข้ามาหาตัวเราก็พยายามขกอแต่คุณงามความดีพระองค์ท่านก็อยู่แต่คุณงามความดีทำแต่คุณงามความดีช่วยเหลือเขาในกรต่างๆ นานา คนก็มีพ่อมีแม่ให้เราลึกนึกถึง พระองค์ท่านลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดของเราเองทำยังไงอย่างนี้ก็ให้คุณงามความดีโดยเฉพาะมันสินมันพระอย่างนี้ เราเป็นชาวพุทธ ชาวพุทธมันเน้นหนักต้องด้วย วันศิลป์วันพระต้องทำให้ได้ในเทศกาลเข้าพรรษาต้องทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์หรือทุกเสาร์ทุกเสาร์หรือทุกวันพระทุกวันพระถ้าเรามีการมีงานก็เอาวันหยุดแทนวันพระก็ได้ชดเชยได้ทิ้งไม่ได้หรอกถ้าเราไม่มีสิ่งจุดนี้เราก็เสียทีแล้วกลับไปพบหน้าชาติหน้าเราเป็นคนทุกข์ยากลำบากอนาถาเป็นคนพิการ โดยเฉพาะไม่มีหลักพระพุทธศาสนา ห้าพันปีนะ ของพระพุทธเจ้า หมด แต่ไม่ ยังไม่หมดครึ่งกลางเดี๋ยวนี้ก็ยังวุ่นวายกันอยู่นี่เห็นไหม เมืองใหญ่เมืองโอฆ่ากัน ยิงกันกัน ไม่มีปณิปสัยนี่ก่อนไม่ใช่ อังกฤษก็มีเหมือนกันเนอะยิงเป็นหมู่เป็นพวกอะไรก็อะไร โอ้ต่อไปธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างประเทศไทยบางแห่งน้ำท่วมบางแห่งมีฝนไม่มีอะไรต่ออะไร ยุ่งอย่างนั้น ก็เอาตามนี่แหละพรุ่งนี้ก็บอกไปอยู่ใกล้ๆก็บอกห่เพื่อนบ้านเห็นว่าคนที่คนนั่นบอกว่าเป็นอะไรประธานนว่าจะมาอะไรด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ตอนนี้เขาติดออกนอกเมืองเจ้าค่ะออกอมาพรุ่งนี้บ่ายบ่ายพรุ่งนี้น่จะอ้าวถ้าไม่มีอะไรก็ไ่อยพักเลิกกัน ถวายปรมาถะคุยกับพระสัตอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะว